Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Փիրոմաշենի եկեղեցի։ Եկեղեցու պատմական անվանումը դժբախտաբար մեզ չի հասել, ու գտնվելով Փիրոմաշեն կոչվող տեղամասում եկեղեցին պայմանականորեն սկսել է կոչվել տեղամասի անունով։ Ըստ որոշ հիշատակումների եկեղեցին կառուցվել է արդեն գոյություն ունեցող Փիրումաշեն գյուղի հիմնադրումից մոտ 2 դար հետո։ Իսկ գյուղն ամայացել է թուրքական արշավանքների պատճառով։ Ավանդազրույցն ասում է, որ գյուղի բնակիչներին հենց եկեղեցում էլ վառել են։ Համաձայն Նիկողայոս Քևխոյանի այն կառուցվել է 1554 թվականին, ու քանի որ եկեղեցու որմերին կառուցման թվականը պարունակող արձանագրություն չկա, որոշ ուսումնասիրողների կողմից այն կասկածանքի տեղիք է տալիս։ Փիրումաշենի եկեղեցին իր ճարտարապետական հորինվածքով միանավ բազիլիկ է։ Ունի երկթեք ծածկ, մեկ զույգ խոր որմնամույթ։ Խոր մույթերի շնորհիվ երկայնական պատերին կից առաջացել են մույթերից դեպի արևմուտք եւ արևելք ձգվող 4 շուրջ 1 մետր խորությամբ որմնանկարներ։ Խորանին կից գտնվում է երկու ավանդատուն։ Եկեղեցու աղոթասրահի գլանաձև թաղը հենված է որմնամույթերն իրար միացնող կամարին։ Եկեղեցու շքամուտքի համեմատական վերլուծությունը հուշում է, որ այն բնորոշ է 17-ից 19-րդ դարերին։ Մուտքի ճակատային հորինվածքը նույնպես բնորոշ է ուժ ժամանակաշրջանին։ Եկեղեցին հարավից ունի պատուհաններ։ Արևելյան կողմում ունի երկու, հարավային եւ արևմտյան կողմերում մեկական պատուհան։ Եկեղեցու պատերի մեջ եւ շրջակայքում կան բազմաթիվ խաչքարեր։ Պատերի մեջ արկա խաչքարերից 9 արձանագիր են։ Դրանցից երկուսը տեղադրված են շքամուտքի հարավային եւ հյուսիսային կողմերում։ Արձանագիր խաչքարերից մյուս երկուսը տեղադրված են խորանի հարավային խորշերում։ Արձանագիր 5 խաչքար գտնվում են խորանի հյուսիսային մասում։ Խաչքարերի արձանագրությունները վերցանել է Ռաֆիկ Քորթոշյանը։ Մինչև եկեղեցու պատերի մեջ տեղադրվելը խաչքարերն ի սկզբանե ստեղծվել էին որպես գերզմանակարեր, ինչը նշանակում է, որ խաչքարերը եկեղեցու պատի մեջ են ներառվել ավելի ուշ երկրորդական գիրառմամբ։ Հետևաբար եկեղեցին ներկատեսքով կառուցվել է նշված թվականից հետո։ Ենթադրվում է, որ նոր եկեղեցին կառուցվել է հնի տեղում։ Իսկ դատելով խաչքայերից ու տապանակարերից եկեղեցու շրջակայքում եղել է 5 գերեզմանոց։ Համեմատելով Արցախի տարածքում գտնվող 16-ից 17-րդ դարերում կառուցված այլ եկեղեցիների հետ, արկա են բազմաթիվ նմանություններ։ Ճարտարապետական կառուցվածքով Փիրումաշենի եկեղեցին նման է Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր գյուղի Մարխաթուն, Տող գյուղի Անապատ, Բովուրխան վանքի, Քաշաթաղի շրջանի Բերքնի գյուղի եկեղեցիներին, Գարդմանքի, Միրզիկ գյուղի Քարհաննի վանքի եկեղեցուն, Մարտունաշեն գյուղի Միջիվանքին եւ այլն։ Խորթային տարիներին եկեղեցին վերածվել էր պահեստի։ Եկեղեցին առաջին անգամ չափագրել է հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը 1980-ական թվականներին։ Եկեղեցու վերակառուցման նպատակով 2010 թվականին Արցախի կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պատվերով հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող կազմակերպությունը պատրաստել է եկեղեցու վերականգնման նախագիծ։ Արդեն 2014 թվականին եկեղեցու հիմնովի վերակառուցման աշխատանքները ավարտվել էին։